klima aldaketari buru egiteko klima plangintza bat prestatzen ari da ipar Lerriko irigune elkargoa garapen kontseiluaren laguntzairekin. Horretarako, gogoeta zabal bat abiarazi dute lehen foro batekin uri apilaren seian baionan iragandena. Eta hor, jende frango ere bildu da, iru ehun bat baitziren animazio berezi baten bitartez jenden ikus moldea biltzeko. Geroztik, bilkurak egin dira ere eskoaleriko lugalde poloetan, hor ere, taileren bidez jendek parte hartu dute, azken bilkura On va évoquer eh ben, tous les défis auxquels nous sommes tous confrontés, euh, c'est-à-dire comment on se déplace, comment on s'alimente, comment on, on habite, euh, qu'on isole sa maison ou pas, quels sont nos loisirs. Voilà, en fait, c'est des questions simples, des questions concrètes et du quotidien. Lehen bilkura ziklo hori bururatuko da ekainaren ogoita bian siberun, bigarren foru. Hogere gurikatzen dute eta nornaik parte hartzen aldurtan, izen aintzinetik emanez, bestalde ez palimazizte joaiten ahal bilkura horietat, beste manera batez ere parte hartzen alduzue, web gunearen bitartez, Martin Bizota. mis en place un site qui s'appelle Climat Action Pays Basque. On peut contribuer aussi euh, de manière numérique si on ne peut pas se déplacer. On peut avoir les infos, euh, évidemment. Taileretan eta webgunean egin oarguziak bilduko dituzte eta proposamena eginen orteik abiatuz eta noizko erabakiak hartu nahi dituzten ere zehaztu dauku. Nous avons l'ambition ça le but, hein, d'avoir une vie vraiment euh, le plus équilibrée possible au moment où les changements vont s'affirmer, ils sont déjà à l'œuvre. Il faut vraiment que dans les 4-5 ans à venir, on ait préparé le territoire à ce qui va suivre.